աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի ռադիոյն կնդիրներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակ հաղորդման հերթական թողարկումն է։ Վերջի մի քանի օրերին հատկանշական զարգացումներ տեղի ունեցան։ Սկսենք մեզ վերաբերող հարցերից։ Ռուսաստանի Դաշնության եւ Հայաստանի Հանրապետության արգոսնախարարները հանդիպեցին եւ քննարկեցին երկկողմ հարաբերությունները եւ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը վերաբերող հարցեր։ Ընդհանուր առմամբ հանդիպումը կարելի է համարել շատ օգտակար Ռուսաստանը կրկին կարևորել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի խիստ հետևել է այդ բոլոր կետերին տեսնենք ինչով կզարգանա մեզ պետք է եւս մի քանի օր որpիսի ավելի լավ եւ խորը պատկերացնենք տեղի ունեցած հանդիպումները անցած մի քանի օրերի ընթացքում Ադրբեջանը շարունակել է ապակառուցողական իր քաղաքականությունը, այսպես Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը իր տիկնոջ հետ, առաջի փոխնախագահի հետ, գիտեք որ տիկինը նաև առաջի փոխնախագահ է, այցելել է օկուպացված Թալիշ, ինչպես նաև մի շարք այլ տարածքներ Արցախի հանրապետության եւ այնտեղ իրականացրել բավականին կոշտ քայլեր հայտարությունների տեսքով եւ ինչ որ հրահանգներ։ Այսպես նա հայտարել է, որ Ղարաբաղը իրենց բնորանն է, իրենց պատմական հողն է, ինչպես նաեւ Զանգեզուրն է եւ Ադրբեջանը այստեղ լինելու է ընդմիշտ եւ ապրելու է ընդմիշտ, փաստորեն սա ոչ այլ ինչ է, քան ցավալապաշտական քաղաքականություն եւ Սյունիքի նկատմամբ ոտնձգություններ։ Այնքան է ատելությունը խորը Ադրբեջանը, որ նույնիսկ դա ներթափանցում է սպորտ Հիշում ենք, որ մի քանի օր առաջ հայ մարզիկը հաղթելով ադրբեջանցուն ըմբշտամարտի խաղերում չէ այդ ադրբեջանցին ոչ միայն ձերքը չի սեղմել հային, այլ նույնիսկ հարվածել է մեր մարզիկին։ Նույնը այս երկու օրերին իրականացեց նաև Թուրքիայի մարզիկ, ասինքն այդ ներթափանցումը իսկապես շատ խոր է։ Իսկ Ադրբեջանի նախագահի այսպիսի հայտարարությունները անպատասխանատու չի մնացին մասնավորապես Իրանի կողմից, այսպես իսլամական հեղափոխության պահպանների կորպուսը հայտարել է, որ որևէ մեկը իրավունք չունի տարածքային ամբողջականությամբ աշխարհի կողմից ճանաչված սահմանների փոփոխության ենթարկի։ Իրանը այս հայտարարությամբ իհարկե նկատի ուներ հենց Սյունիքը, որ Իրանը երբևիցե թույլ չի տալու Սյունիքի սահմանների փոփոխությունը։ Բավականին թեժ էր իրավիճակը Ուկրաինայում եւ արևմուտքը շարունակում է մեծ քանակությամբ զենք զինամթերք տրամադրել Ուկրաինային, կատաղի մարտերը շարունակվում է։ Ասեմ, որ վերջերս շատ հատկանշական տեղեկություններ տարածվեցին, այդ թվում նաեւ տեսանյութեր, թե ինչպես են մասնավորապես չեչեն գրոհայինները Ուկրաինայի կողմից պատերազմ Ռուսաստանի դեմ։ Եվ ոչ միայն չեչենները։ Ընդհանրապես Ուկրաինայում գոյություն ունի միջազգային այսպես կոչված լեգիոն, որի կազմի մեջ մտած են տարբեր ազգությունների ներկայացուցիչներ։ Նաս թվականակը մոտորապես 20000 մարդ է։ Այնտեղ կան չեչենական ստորաբաժանումներ, օրինակ հատուկ ջոկատը չեչենական, որի հրամանատարն է Ախմեդ Զակաևը, գոյություն ունի, ասենք, Ջոխար Դուդայևի անվան բատալյոնը, Շեյխ Մանսուրի չեչենական բատալյոնը, Դաղստանի Իմամ Շամիլի բատալյոնը, Հյուսիսային նորմանական բրիգադը, կանադա-ուկրաինական բրիգադը, Ազատ Ռուսաստան բրիգադը, նույնպես հետաքրքիր կազմավորում է ահաբեկչական հենց սրանք են իմիջայլոց նաև ռուսական մի այլ ստորաբաժանման հետ մեկտեղ որը կոչվում է ռուսական կամավորականների կորպուսը հրյանցքում իրականացրել ահաբեկչական գործողություն պահոնյա գումարտակը բելարուսական եւ այլն եւ այլն։ Գոյություն ունի նաեւ այստեղ Կարելյան ազատագրական ազգային գումարտակը, Ղրիմի գումարտակը, Բաշկորտ գումարտակը, որը կազմված է Բաշկիրներից վրացականը, համապատասխան ստորաբաժանումներ։ Ադրբեջանցիները նույնպես պատերազմում են։ Հիշում եք մենք ինչպիսի նամակներ էր հողում Զելենսկին Ալիևին 20 թվականի այդ պատերազմից հետո հիշում ենք այդ պլակատները տարբեր պաստառները Ուկրաինային, որ Ղարաբաղը դա Ադրբեջան է։ Պետք է լավ իմանանք ինչ է կատարում եւ հետևենք այդ բոլոր զարգացումներին։ Մոսկվայի ժամանել Չինաստանի ղեկավար Սի Ցզինպինը շատ կարեւոր այցելությունը իմիջալուց հա առաջինն է նրա վերընտրվելուց հետո երկրի ղեկավարի պաշտոնում։ Որոշ վերլուծաբաներ սա շատ առանցքային այց են համարում, որի ընթացքում ռուս-չինական հարաբերությունները ել պետք է խորանան։ Հետաքրքիր զարգացումներ տեղի ունեցան նաև Իրանում, այսպես արաբական ծովում Օմանի ծոցում Չինաստանը, Ռուսաստանը եւ Իրանը լայնածավալ զորավարժություն են իրականացրել ռազմական այսպես նավերի ընդգրկմամբ շատ խոշոր, որը նրանք իրականացնում են արդեն 2019 թվականից։ Այն կոչվում է ծովային անվտանգության գոտի զորավարժությունները, որով ցույց են տալիս այդ երկրների միասնականությունը աշխարհակաղակական։ Ասեն, որ նաև ծրագրեր կան ընդլայնել նրանց մասնակիցների թվականակը եւ տարբեր երկրների Իրանի նույնպես ներգրավել այդ զորավարժություններին։ Շատ հետաքրքիր զարգացում տեղ ունեցավ Իրաքի եւ Իրանի միջև։ Կնքվեց մի համաձայնագիր, որpիսի Իրաքի սահմանը Իրանի հետ քրդական ինքնավարության այդ հատվածում երկու երկրները ավելի խստորեն պահպանեն, սա ոչ այլ ինչ է, քան Իրանի կողմից քրդերի միջոցով Թուրքիայից առաջին հերթին եւ արևմուտքից ներթափանցող հոսանքների դեմ պայքար։ Շատ հետաքրքիր է։ Տեսնենք ինչով դա կզարգանա այդ հարաբերությունները հետագայում, բայց այն որ Իրանը հաստատակամ է իր սահմանների ողջ երկայնքով կայունություն ստեղծելու, սա միանշանակ է։ Իսկ Սաուդյան Արաբիայի թակավորը հրավիրել է Իրանի նախագահին այցելել Սաուդյան Արաբիա, որը ընդունվել է Իրանի նախագահի կողմից։ Նույնպես դարակազմիկ զարգացում։ Մենք սրա մասին արդեն խոսել ենք։ Շատ հետաքրքիր հանդիպումներ էր կազմակերպել նաև Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը տիկնոջ հետ այցելել է Աբու Դաբի, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Սա փաստորեն Սիրիայի նախագահ եւ իր տիկնոջ առաջին նման այցելությունն է 2011 թվականից ի վեր միասին, երբ նրանք այցելում են։ Իհարկե Ասադը այցելել է մինչ այդ Ռուսաստան, Իրան մեկ անգամ Արաբական Էմիրություններ, բայց այսպիսի մեծ պատվիրակությամբ եւ տիկնոջ հետ առաջինն է։ Ասեն, որ որոշ վերլուծաբաններ մտածում են, որ սա կլինի բեկումնային այցելություն, ինչու որովհետև դրանից հետո չի բացառում, որ Սիրիան վերականգնի իր անդամակցությունը տարբեր արաբական կառույցներում իսկ ԱՄՆ-ն եւ Ճապոնիան իրականացրել են լայնածավալ զորավարժություններ ճապոնական ծովային տարածքում եւ ցույց են տվել շատ արդիական զենքեր հիմնական նպատակը եղել է Չինաստանի դեմ պայքարը միջալյուս սրա մասին նաեւ պաշտոնապես են ասում իսկ այդ ժամանակահատվածում ակտիվ քաղաքականություն է վարել նաև չճանաչված Թայվանը, այսպես Թայվանի ներկայացուցիչները հանդիպել են Պարագվայի նախագահի հետ Պարագվայը ճանաչել է Թայվանի անկախությունը եւ խոսել երկկողմ հարաբերությունների խորացման հարցերի շուրջ։ Նաեւ երկու չճանաչված պետություններ են իրար հետ հարաբերությունները խորացել՝ Թայվանն ու Սոմալիլենդը։ Թայվանը նպատակացված փորձում է ավելացնել իր տնտեսական ներգրավվածությունը Սոմալիլենդի տնտեսության մեջ։ Ասեն, որ նույն Սոմալիլենդը նաև հետաքրքիր մի զարգացում տեղ ունեցավ Եթովպիայի դեսպանը հավատարմագրվեց Սոմալիլենդում։ Շատ հետաքրքիր զարգացում է։ Սա ցույց է տալիս, որ չճանաչված պետությունները նույնպես ակտիվ աշխարհակականություն են վարում, որին մենք պետք է հետևենք եւ տեղյակ լինենք այդ բոլոր զարգացումներին։ Այսպիսինն էին վերջի մի քանի օրերի կարևորագույն մի շարք զարգացումներ, սիրելի բարեկամներ, կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեզ։ Մնացեք բարով, Աստված պահապան մեր երկրին եւ ժողովրդին։ Thank you.